aitamengoa edo Europa patriarkal batetan Euskal Herria Lusaz Baster egonda eta hoi du barnatzen libruzka berri hortan Anne-Marie Lagarde sibotarik erzaliak justokin lehenik eta bat patriarka edo aitamengoa eta amamengoen arteko edo matriarkaen arteko lifentziak susen zundien eraiten teizku. Ba, eba, importanta da. Eba, patriarka da uh, gizunen dominazionia. Uh, aita en poterea Gisunen poterea ekin hoi da le patriarca eta emazen apalmena. Euh, Matriarca estuk emazen euh, podera, euh, pode horokora bena tasuna gizona da emazen artin. Hoda, matriarka. Eta, uh, batez ere, bon, patriarka le da, dioloperen sinez <laughs> menaekin, eta matriarka ez, matriarka ama en uh, xinez egin um, gue bat natura ekin marri amalur ekin. Ordian. Eta amamengua hoi ordin emeki emeki deja gertu da, aita menguai lekian usteko usu bezala, esen pribat, bat, kantoiai, bermatuik, usi bezala behun, katxalin entzun dinat dio sibotar kanto ezaharrak noka deitzen den forma jabilten du kanto ehortan etxahun barko sekata, forma hoi deja gertzen aida emeki emeki, Anmari Lagarde ordin, elkiberi dian libruska hortan hori lotuik den anekdota bat agerazten du, elizatik jinden kanbio hoi barnatu du, entzuten dugu oso kontri zen, hizkuntza hi tokanoka ekin, eh? hi toka, nik erraiten daiat to, eh, ikusen du, eh, eh, eh <laughs> zuten duk bezala, ene osabak <laughs> kipin inzalak, beti erraiten nion uh, to, eta <laughs> erraiten zitaran, uh, a ah, gaskik, hasik, si, asu. eta bon, bon, <laughs> tokanok mini bat sobea euh, familiar zela eta bar, eta bar, eta bar, bena apresak uh, biduka, just uh, noka kompre, bena toka kontre ebai, hein, eh? eraiten zizien, igituen izkuntza zela uste dit askoek, grammatikalai euh, famatu hoi, hein. eh? <laughs> eraiten zan, uh, igituen izkuntza zela eta bazen beste apres, satanen formak zela eta etzen behar teatu uh, gelizan, hoi erraiten zan. Barandiaran, etxegoien, alauan hot enelaner zinez bermatu da, uh, hunan beste probaen ekarteko ama mengua mudela horta suskal herrian eta uh, hoien artian etxia partikularskai patzen du horre beste proba bat nune amama inguan mudela present agertzen zen. Etxia eta etxia emaiteko familian, bada primatasun horokorra, euh, lehena balin bada mm, motiko, uh, ben izanen da primu, eta lehena bali bada neska, eba esanen da prima eta transmitituko izena ebai ez baizik uh, etxia horomak eta kabereak eta eta etabar, eta hein? Eh, bena izena ebai eta hoi patriarka en uh, eh, zetan ez da posible, ez da posible patriarka en uh, sisteman ez da domonimoa izena, eh? domoni hu nahi da uh, etxia en uh, izena, eh? ez uh, aita en izena, aita en izena da patronimoa eh? aita en izenak. Balizate guen gaiza, patzeko, bena habo, bahanatu nahi barin baduzi aipamena. Arteaz agertze etxiak agerazten dian libruska hoia izaskak hausitzena halduzi libigutegi habo sienetan halanula elkar libutegian.